Eh, jaz sem patološki, sociopatski, narcisoiden. <laughs> A, mislim, normalno, da sem jih nekaj sto komadov, sem jih nalomil, ker so rinili vame, torej sem kriminalc. A, dobro, niso me sicer nikoli dobili, ne, ker pač a, verjetno sem sto takih nalomov, ki so tako a, težili drugim tudi. Ne. V glavnem ljudje ne razumejo, tudi moje najbolj bolj inteligentni, prijatelji ne razumejo, ker pač ne vejo, z katerega planeta smo padli, ne? se ne znajo odločiti. Čeprav je vse zelo preprosto, ne? zelo preprosto. Strategija je, da se boš smehljal zdaj in kasneje in ta zadnji smehljal, vse cajt. Mhm. Če, če atomska bomba pade, bom sem zadnji skisal. Ne? Ja, Mariborski tako ne govorim. Ne. V, eh, pred, pred 12 leti sem šel v Maribor, ja. kao, se bom pogledal, če me kdo pogreša, če me kdo rabi. Eno pičko sem si dobil in pol je imela unaj, unaj je zgleda blajna, frajerka precejšna in tam je dva oboževalca, sta vam erinila in ga smo v gobec unaj. Mhm. Urba neki začne s pesmi, neki mahac, neko dete star, umir se, pizda. Ne. Ja. Kaj ti pa čem, razumeš? Tako da se neko kova sebe na, na, pridem na en party tam. Me začne spraševati, ti, kako pa ti govoriš, neko, kako jaz govorim. Ja, je kakšni mari borčam, pa te citi, neko, ja, slabi mari borčam. Sem dezertiral 74. od tukaj in od 80. z cele Slovenije, ker sem zavohal, da smrdi z dneva dan huj. In zdaj, zdaj pač imam občutek, da konec koncev tudi tam dovolj smrdi, da mi tudi tam ne všeč. Dobro. Tako da to bi bilo narejeno, to smo hoteli narediti v Torontu. Ne? Torej, jaz sem imel odprto ponudbo za kogarkoli, tam sem napisal, kdorkoli, komorkoli se lup, učiti ali delati ali karkoli, kam to kdo mi. Ne? Kako, kaj, zakaj, eh, ali bi še kaj popravilo, bicikle čisto, ali še kaj podmazil, ali še kaj, ja, a znaš kaj delati, ja, kaj pa ti znaš, ja, vse znam. Čak, tudi Bog ne zna vsega, jaz znam 3%, In če znaš 3% od tega, kar jaz znam, ti je tako, tako izdelek. In prav, no, no, jaz to vse ne. Se ko prima, tam imaš delovne naloge, un eh, pile, kaj se reče, snop, biciklino, vsak ima uh, delovni nalog, poglej si, kaj bi ti naredil. In koliko procentov, ali bi ti rad 100%, 50%, 150, povej, če se ti ljub delati. Ja, to bom jaz naredil. Prav, naredi, mislim, od dela nekaj, ne pravi, ja, narejeno, da gledamo, stari ste normalni. Delovni nalog pravi, da so zavore slabe, še zmeraj so slabe, torej nič od tega. Z, z, eh, torej, prestave niso bile dovolj ažurne, tudi zdaj niso. Eh, kaj imaš, eh, kolesa so bila mečke nohtrasta, tudi zdaj niso ravna. In un me gleda, je ja, pa čak, pa se vam da nisi imel namena vse to uh, od mene dobiti za usranih par deset dolarjev, stari. Po potem... V glavnem so me zmeri, so me zato, ker je zagrabil, ker so se neki zmislili, kajšno pizdarijo. Ne. Gre pač za eh, pač policijo in ostale aparature državna, ne mara transparentnosti. Ne. Ker pač, ker pač eh, v, v mutni bari je lažje, ne. ker noben neč ne vidne. Tako da ti lahko prodaš, kar češ, komr češ, ker noben nima pojma, zakaj gre. In posel me pač ustrigli, so rekli, je bi se vse temu pobrali, kolesa temu pobrali, čeprav ne vemo, odkot so, pa čigava so, tvoje niso, mi to vemo, vsi po svetu so brali, da, da mi vemo, da so to pokradena kolesa, sem rekel, super, 3000 ukradene kolesa, pa zakaj pa ne bi vi dokazali za nek par komado, da imate kaj v rokah, nimamo nič mi. Eh, če bi vi slučajno bil pripravljen podpisati, da bi lahko da bi lahko vedel, da deset izmed teh so bila ukradena. Pa se to ni vprašanje. Sem verjetno kupil 20-30 tisoč biciklov in od tega je verjetno 5% pokradenega in vi to veste, vi to veste, ker en posel me pač ustrigli, so rekli, je bi se vse temu pobrali, kolesa temu pobrali, čeprav ne vemo, odkot so, pa čigava so, to, ali ja, niso, mi to vemo, vsi po svetu so brali, da, da mi vemo, da so to pokradena kolesa. Sem rekel, super, 3000 ukradene kolesa. Pa zakaj pa ne bi vi dokazali za nek par komadov, da imate kaj v rokah, nimamo nič mi. Če bi vi slučajno bil pripravljen podpisati, da bi lahko. Da bi lahko vedel, da deset izmed teh so bila ukradena, pa se to ni vprašanje. Sem verjetno kupil 20-30 tisoč biciklov in od tega je verjetno 5% pokradenega in vi to veste. E, kako je imeti 3000 biciklov? To, to, to pomeni 30 bilo, placov takih. A jih je bilo 3000? Ja, oni so jih našteli, kot da je. 30 takih placov, kaj je, ja. ne biti. Ja, do plafona. V vrstah. Do plafona. Razstavljeni. Mislim, jaz sem imel vse, star, jaz sem imel vse. Karbon. Ta, eh, ta, imel sem nekaj deset titanskih, recimo titanova kolesa, mi nekako niso všeč, ker pač sem mačken težek. Ja. 90 kg, kurba ti, kako prbiješ, to je to malo plavanje. Ja. Eh, sicer tudi, tudi želez plava, ampak eh, pač kar se tega tiče, boš ja, ja, karbon. Karbon je boljši, zdaj ta zadnji kolok, ko sem kupil, tako ta hud, bianki, resna stvar, to je šest jurčkov lepo. Skratka, jaz sem imel uh, na deset tisoč uh, klientov, ki ne verjamem, da so razumeli, kaj dobijo od mene. Ja. Oni, oni so verjetno mislili, da, pač, da je to povsem slučajno, da se kolesa polne kvarijo, ko jaz enkrat obdelam to. Enako z uh, zračnicami flikati. Ne mogoče težko prepričati ljudi, da je lepo, da prosim, da je mu za flikati. To je zelo umazen proces, izdelati zračnico. Uh, eh, da mi ti pet dolarjev popusta, ne, da mi novo. In mu ne pomaga, bebcu, da mu razložiš, stari, jaz lahko dobim novo zračnico za 1,30 dolarja. Veste, da jim pa 5 dolarjev popusta, štekaš ti. 3 do 70 fuknem skozi okno na tvoje zdravje. Ne, novo mi dej. To je Toronto. Posel preletel, so rekli, ja, da imam pizda, pa je, da sem imel žaklet, kokaino, vse posopne. A jaz nisem se pa začel ta zgodba, da

Ne, ne, ta greh ni šel. Ja, sam ni v dovolj dobrem stanju, restauracija bi bila predraga. Da... Ja, stavi, Dobre, če, ga, če ga enkrat restauriraš, to bi jaz prodal za 150 evrov. Recimo. To je Toronto, posel preletel, so rekli, ja, da imam pizda, pa je, da sem imel žaklet, kokaino, vse posopne. Ali s tem se je pojavila ta zgodba? Da, da ja, morali so nekaj dodati, ker veš, da se narod bi, narod bi se smejal. Kaj, človek ima par garaž, eh, šrota, razumeš? Kaj? Istočasno pa dobro vejo, da nisem ne prodajal, pa ne več. To, to, to, to je bilo javno, znano, ti če prideš pa bi se odkupil, če ti ne veš, koga to je, stari ti ne boš tega od mene kupil. Jaz bi se, nočem tega denarja. Če, če ti nimaš zelo dobre ideje, mhm. pa če ti meni ne pojasniš, kaj boš ti delal, ali če to ni prava številka za te, ali karkoli, karkoli. Karkol. Da mi prideš, normalno vsi ima radi kolesa, ki lepo izgledajo. In pol jasno, če je še tako, kolešček, klasika, pa to, to je takoj 400 dolarčkov jaz ti bom zavrnil, jaz ti nočem tega denarja, ker se bojim, da mi ga špustijo na težijo, pa take stvari. Ne. To je, ti moraš, ti moraš mene prepričati, da si ti dober kandidat, da bo ta bicikl čez 20 let v istem stanju, kot je zdaj. Če ne, odbim, ne dam. Ne dam. In to je bilo splošno znano. Zato, zato tako ali tako, če, če ni bilo jasno, ali je bicikl legitimen ali ne, to za me ne pomeni, da je legitimen, če policaji ne najdejo nič, In se pravi. Ta leta je bil cilj učiti ljudi, kako voziti kolo, ker ljudje smatrajo, da oni znajo voziti ne. Ja. kolo. Ne, stari, to ni nobena vožnja. Če imaš pomičke, moš kolo. Mene nič ne moti, jaz pač peljem 25 na uro, na mesto 100 z avtom, se pravi, štirka toliko cajta rabim, da pridem, se pravi, če gremo kurče v kran, je bi ga pač toliko več trajem. Do Maribora se sicer ne bi vlekel, ne, ker pač to malo dlje traja, ne, ampak eh, iz Šentjerne jaz sem se pač iz brez skrbi pripeljal, 90 km, čko krasno, 5 ur, lepo še ima jagod, sem šel pobrati po poti, pa, pa tako naprej. kakšni doktori, kot enkrat doktori dobijo v roke, eh, halo, stari. Kot izmerijo holesterol. Čisto nič naravi. Ja, ja, seveda, seveda, gospod, rabite, to rabite, pomma, ko vas jebe. E, stari, jaz sem 53 let star, ene, ene tablete me ne boš prodal, ene ničesa me ne boš prodal. Nič, nič, nič, nič. Zdaj le grem. Zdaj le se usedem na kolo, pa se peljem na šmarno, pojem petkrat gor, pa dol z levo roko, brez težav. Če mi daš vodo ali pa futer ali pa ne, jebe se mi, ej. zažgeš vsake bacile, odpornost se ti zgradi, samo zadostno, trajnostno, ni, ni kaj povedati. Ne. Pa da zaslužiš, recimo, zaslužiš petkrat toliko, kot porabiš in si zmagal, ne, ne obratno.